zantzia nete gira. Santza, santza, handi bat bada ez bita eh, nehorretzen. Geo uh, ah, nola partituen ah, Mariuski pentsut uh, ah, zela istripu bat. Markatia baita be, eskoleria be, ez dela saltzeko. Hala, beraz, e, iduri litaike ez dela hola bat batian lotu etxe hortan, eh? norbeitek eman lukeela suia? E, Mementuan ez dut aipatzen al, baina male istripu, ikusten denez, ez dakit bat ebena. soinen du, baina uh, da untza haitzinean, untza erteko estera iztripu bat. Eta etxe hortan, beraz, uh, sutearen mementuan etzen ne hor? Iduriz ez da ne hor, eh, sasantza hori badu, agiana. Ez da otoik, ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da eta ez da menan. Eta nun aurkitzen da eh, etxe hori, heletan? Etxe hori nahi bautu, eh, izarriko bihartzea uzu, eta horrekin da esku. da hote berden, uh, beden, beden, uh, urte, uh, etxe hori eosi e hautela. Eh. dira, ez tepan plonan etxe